Moeses, die dienaar van die Heere, is dood. Daarna het die Heere met Oosja, sien van Nen, begin gepraat. Hij was vroeger de assistent van Moeses. Die Heere het vir hom gesê, nou dat my dienaar Moeses dood is, moet jij gereed maken om mijn volk dier die Jordaanrivier te lijn naar die land toe wat ik voor de Israëlieten gee. Soos ek vir Mooses beloof het, sal ek elke plek waar jylle kom vir jylle gee. Alles zal jylle grond wees, van die nege woestijn af tot bij die Libanonberge, die hele gebied van die Jetite, van die Efratrivier af tot bij die Middellandse Sedert in die Weste. Niemand zal teen jou bestand wees zolang je leef nie, soos ek by Mooses was, so sal ek ook saam met jou wees. Ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek sal jou nooit los nie, wees sterk en dapper, jy is die een wat jullie volk moet leiden om die land in besit te neem. Ek het dit met de eet aan hulle voorhouders beloofd. Wees sterk en baie dapper, voor al die opdrachten uit wat ik voor my dienaar Mooses gegee het. Moe links of rechts daarvan afwijk nie, jy sal dan succesvol wees in alles wat je doen. Hou hier die wetboek altijd bij jou, denk dag en nacht daar oor na so dat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Je zal dan succes behaal op jou pad. Je zal voorspoedig wees, my opdracht aan jou is dat je sterk en dapper moet wees. Moe bang of huiverig wees niet die Heere jou God is saam met jou ooral waar jy gaan. Joshua het die leiers van die volk beveel, gaan dier die kamp en sê vir die mensen om padkoos recht te krijgen. Oor drie dagen gaan jullie dier die Jordaan trek om die land wat die Heere jylle God vir jylle gee, in ontvangst te neem. Joshua het vir die stammen van Ruben en Gad en die halve stam van Manasse gesê, onthou die opdracht wat die Heere se dienaar Mooses vir jylle gegee het, Die Heere Jelle God het hier die gebied voor jelle als vaste woonplek gegee. Jelle vrouwen, kinders en vier magen tussen aan jullie kant van die Jordaan blij wat Mooses aan jelle toegeken het. Jelle vechters met echter gewapend voor jelle broers uitmarcheer en hulle gaan help. Eerst nadat die Heere ook aan jelle broers vaste blijplek gegee het en hulle die grond in besit geneem het wat die Heere Jelle God aan hulle gee, kan jelle terugkom om jelle te vestig in die deel oos van die Jordaan wat die Heerese dienaar Mooses vir jelle gegee het. Hulle het vir Oosja geantwoord, ons zal alles doen wat jij voor ons sê. Ons zal gaan waarin jy ons ook al stier, soos ons na Mooses geluister het, sal ons ook aan jou gehoorzaam wees. Mag die Heere jou God saam met jou wees soos hy bij Mooses was. Enige persoon wat jou opdrachte verontoogsam en nie luister na alles wat jy beveel niet zal tereggesteld worden. Je moet sterk en dapper wees,